Pastor et ovus. Hic vir qui in campo ambulat, pastor iuli est. Pastor non solus est in campo, nam canis niger cum pastore est et centum ovus. Una ovis nigra et un decentum ovis albae. Pastor una nove nigram et multas ovis albas habet. Is est dominus ovis nigrae et ovium albarum pastor nigrae ovi et albis ovibus aquam et cibum dat. Cum una ove nigra et undecemtum ovibus albis, pastor in campo est. Cibus ovium est erba, quae in campo est. In rivo est aqua. Oves in campo erba medunt et aquam vivunt er rivo, qui inter campum et silvam est. Cibus pastoris est panis, cui est in sacco.